Դուբայում անցկացվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնական մրցամարտի 6-րդ պարտիայում աշխարհի չեմպիոն 31-ամյա Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը եւ Տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նապոմնիասչին գերազանցեցին համաշխարհային թագի համար մրցամարտում ամենաշատ քայլերի ռեկորդը։ Երևանի ժամանակով 16:30-ի մեկնարկած պարտիայում կատարվեց 136 քայլ։ 5 ոչ ոքից հետո հաղթանակ տարավ Կարլսենը, որը խաղում էր սպիտակ ֆիգուրներով։ Նախորդ ռեկորդը 1978 թվականին սահմանել էին Անատոլի Գրիգորի Կարպովն ու Վիկտոր Կարնիչնոյը 124 քայլ։ Հաղթողը կստանա 1.2 դասնորդական միլիոն եվրո, թայբրեյքում 1.1 միլիոն եվրո, պարտվողը 800 000 եվրո, թայբրեյքում 900 000 Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի վերջին տուրի Բավարիա-Բարսելոնա հանդիպումը կանցկացվի առանց հանդիսականների, հաղորդում է Գերմանական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում համաճարակային դրության սրման կորոնավիրուսի տարածման տեմպի աճի հետևանքով դեկտեմբերին Բավարիան բոլոր հանդիպումները կանցկացնի առանց հանդիսականների։ Դեկտեմբերի 8-ին նախատեսված Բավարիա-Բարսելոնա հանդիպումից բացի Մյունխենյան թիմն այս տարի ունի նաև Բունդեսլիգայի երկու տնային հանդիպում դեկտեմբերի 11-ին Մայնցի, դեկտեմբերի 14-ին Վոլսբուրգի հետ։ Թուրինի Յուվենտուսն ու արգենտինացի հարձակվող Պաուլո Դիբալան համաձայնության են հասել պայմանագրի երկրաձգման վերաբերյալ։ Կողմերը կկնքեն 5 տարվա պայմանագիր, հաղորդում է Գոլա։ Դիբալայի գործող պայմանագիրը նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ 28-ամյա ֆուտբոլիստը կստանա տարեկան 8 միլիոն եվրո գումարած 2 միլիոն եվրո բոնուս։ Դիբալան 2014 թվականին է իտալական Պալերմոյից տեղափոխվել Յուվենտուս 40 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Ֆրանսիական ՊՍЖ-ի իսպանացի պաշտպան Սերխիո Ռամոսը չի կարողանա մասնակցել Ֆրանսիայի Ֆիդեի առաջնության 17-րդ տուրի հանդիպմանը։ Փարիզյան թիմը կհյուրընկալվի Լանսին։ ԲՍԺ-ի արգենտինացի գլխավոր մարզիչ Մաուրիսիո Պաչետինոն նախախաղային ասուլիսում հայտնել է, որ 35-ամյա իսպանացի ֆուտբոլիստը մկանային հոգնածություն ունի եւ չի կարողանա դուրս գալ խաղադաշտ, փոխանցում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Սերխիո Ռամոսը Ֆրանսիայի առաջնության նախորդ տուրում է նշել նորամուտը ՊՍԺ-ում մասնակցելով Սենտ-Էթիենի դեմ ամբողջ հանդիպմանը ՊՍԺ-ն հաղթել է 3-1 հաշվով։ Լանս ՊՍԺ հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-ին։ Թենիսի Սերբիայի հավաքականն աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչի հետ դուրս եկավ Դևիսի գավաթի խաղարկությունից կիսաեզրափակչում 2-1 հաշվով պարտվելով Խորվաթիային։ Եզրափակչում Խորվաթիան կմրցի Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի դիմակայության հաղթողի հետ։